džungļos un kafejnīcās, draudzes un uz ielām, cietumos un lidmašīnās. Raidījums Veliki misijā! Lai top slavēts Jēzus Kristus! Sveicinam jūs raidījumā Veliki misija un kopā ar jums Olga un Māris Veliks. Darbie klausītāji, ja šī raidījuma laikā dzirdat eh, kādus fona trokšņus, tad nebīsties. Šis raidījums top diezgan neparastos apstākļos. Raidījuma ierakstu mēs eh, veicam mašīna, mašīnā, braucot. braucot uz Slovākiju. Mazliet, mazliet kontekstam, lai cilvēkiem ir skaidrs, kāpēc mēs braucam uz Slovākiju, jo pirms kāda brīža mēs bijām Dienvidu-Austrumāzijā. Tādi jaunumi, jā, tad mūsu misija ir Eh, vismaz eh, šī gada Dienvidu Austrumāzija ir beigusies, beigušies trīs mēneši. Mēs eh, paviesojamies pavisam nedaudz Latvijā, un tagad mēs dodamies no Latvijas cauri Lietuvai, Polijai. Mēs dodamies uz Slovākiju. Slovākiju netālu no pilsētas Poprada, kur mums ir misiju bāzi, misionāru bāzi, kur mēs dzīvosim tuvākajos mēnešos. Māri, ko mēs tur darīsim? Kopā ar mūsu pārējiem misionāriem, mūsu komandas biedriem no kopienas, kas ir House of Mission, kas ir katoļu misionāru organizācija, mēs dosimies uz visdažādākajiem pasākumiem, uz draudzēm, uz kopienām, turpat Slovākijā, citās Eiropas valstīs un visdrīzāk arī pēc jaunā gada atkal ārpus Eiropas. Un par to mēs noteikti jums pastāstīsim. Jā, un e, šobrīd mēs, e, mēs jau nobraukuši esam lielāku ceļa daļu, un palika tik vien, viena stunda un 27 e, minūtes, mazāk par 100 km. Mēs tuvojamies uh, tātriem, augstiem tātriem. Un, Māri, kā tev patika šis ceļš? Man eh, vispār ļoti patīk tāli braucieni, lai gan šobrīd es jūtos noguris, eh, bet eh, mani stiprina apziņa, ka tikai pusotra stunda ir atlikusi līdz mūsu galamērķim, bet Olga mani sajūsmina tas, ka radio Marija klausītājiem šajā brīdī ir iespēja kļūt par dalībniekiem neklātienē mūsu dzīvē ļoti svarīgam, nozīmīgam brīdim, jo no mūsu nākamajām mājām, turpmākajos mēnešos, proti, no misiju bāzes, mūs šķir tikai 97 km, kas ir nieks. Jā, pavisam nieks, eh, pavisam drīz mēs būsim jau šajā bāzē, un šis ir jauns posms tām, ko Dievs sagatavoja. Mēs nezinām, ko vēl Dievs sagatavoja. Mēs vēl šajā bāzi neesam bijuši, bet es domāju, ka tas būs ļoti skaists kalpošanas laiks, kop, skaists laiks kopā ar pārējiem misionāriem. Un esmu sajūsmā, es, esmu priecīga. Mēs bijām Āzijā, mēs redzējām cilvēku lielu ticību, bet arī tajā pašā laikā redzējām tādu vajadzību pēc misionāriem, vajadzību pēc tiem, kas iet un kalpotu baznīca, bet mēs ticam to pašu par Eiropu. Mēs ticam to pašu arī Latvijai, ka ir vajadzīgi misionāri, vajadzīgi sludinātāji, vajadzīga kalpošana, jo es ticu, ka Dievs nav aizmirsis Eiropu. Un tāpēc eh, man prieks, ka tuvākajos mēnešos mēs būsim Eiropā. Jā, patiešām Eiropa ir ļoti, ļoti svarīgs misiju lauks. Tas jau nav nekāds noslēpums, dārgo klausītāji, ka Tieši Eiropa šobrīd ir kontinents, kas zaudē ticību. Šeit baznīcu soli kļūst tukšāki, un šeit iespējams vairāk kā jebkad agrāk šobrīd ir nepieciešama evaņģēlīja pasludināšana ar spēku. Evaņģēlīja pasludināšana ar lielu pārliecību un svētā gara spēku, un uh, Tāpēc arī būsim pateicīgi par jūsu lūgšanām, mūsu misijas nodomos, lai Dievs mūs lieto. Bet turpinājumā mēs vēlamies padalīties kādas atziņas, ko mēs esam ieguvuši šo triju mēnešu laika, bet pirms eh, mēs dodamies tālāk, mēs lūgsim. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā Āmen. Dievs, tu tik ļoti mīli katru radio klausītāju! Dievs, tu zini viņu vārdus, tu zini apstākļus, kuros viņi šobrīd atrodas, tu zini apstākļus, kādos viņi dzird šo raidījumu. Un, eh, kungs, mēs lūdzam, lai tu šo raidījumu šajā brīdī lieto kā līdzekli tam, lai samīļotu klausītājus, lai viņus aizdedzinātu, lai viņus stiprinātu, lai viņus iedvesmotu. Debesu Tēvs izlai bagātīgi svētā gara žēlastības par katru radio klausītāju šajā pat brīdī. Jēzus Kristus vārdā. Āmen! Āmen un visvētākā jaunava Marija, evanģelizācijas zvaigzne, lūdz par mums, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Ejiet pa pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā! misijā. Darbie draugi, esam atpakaļ ēterā. Māris un Olga Veliki šeit raidījumā. Un, kā jau solījām, mēs dalīsimies dažās eh, atziņās un pieredzes stāstos no aizvadītajos mēnešos piedzīvotā. Un pirmā atziņa ir šī: Dargo klausītāji, vai tu tici, ka baznīcu soli var būt piepildīti? Vai tu tici, ka baznīcu soli var būt piepildīti? Dārgais brāli, dārgā māsa, es vēlos dalīties kādā pieredzē no aizvadītajām nedēļām, par ko es joprojām turpinu domāt, un šī pieredze joprojām turpina mani iedvesmot un sildīt manu sirdi. Nesen mēs devāmies eh, lidojumā no Dienvidu Austrumāzijas uz Latviju. Bet pa ceļam mums bija pārsēšanās eh, citā lidmašīnā, un tā bija apvienotajos Arābu Emirātos. Un ņemot vērā, ka Dubajā mums bija pietiekami daudz brīvā laika, mums bija iespēja apmeklēt arī svēto misiju. Un, dargo klausītāji, vai tu zināji, kur atrodas pasaules lielākā katoļu draudzene? Nē, tā neatrodas nec Itālijā, tā neatrodas Polijā vai Brazīlijā. Lielākā pasaules katoļu draudzene atrodas apvienotajos Arābu Emirātos. Jā, tā ir Dubajas Svētās Jaunavas Marijas baznīca. Lielā mērā pateicoties tam, ka Dubajā dzīvo ļoti daudz ieceļotāju no dažādām pasaules valstīm, un liela daļa no šiem cilvēkiem ir katoļu ticīgie, it sevišķi no Āzijas kontinenta, arī no Āfrikas Dubajas Svētās Marijas baznīca pēdējā laikā ir kļuvusi par māju vietu vislielākajai katoļu draudzē pasaulē. Dargo klausītāji, iedomājies, tas bija trešdienas vakars. Tātad vienkārša darba diena. Ne, šajā... Nebija nekāda svētki. Nē, ne, nebija baznīcas svētki. Vienkārša trešdienas vakara svētā mise, kas starp citu bija jau ceturtā mise tajā dienā. Un ienākot baznīcā, es atzīšos, ka es biju patīkami pārsteigts, es biju šokēts. Jo šajā vakara svētajā misē, pēc acu mēra, es teiktu, ka piedalījās apmēram divi vai pat trīs tūkstoši ticīgo. Ļoti iespaidīgi. Ja kāds domā, ka es pārteicos, es varbūt domāju, vairākus simtus. Nē, es nepārteicos, es domāju, tieši tūkstoši. Iedomājies Rīgas svētā jēkaba katedrāli, ja? klausītāji, tu zini Rīgas svētā jēkaba katedrāli. Cilvēku daudzums, ko es redzēju vienkāršā trešdienas vakara svētajā misē Dubajā, fiziski neietilptu Rīgas svētā jēkaba katedrālē, pat ja cilvēki satilptu saspiestos kā sīķis mucā. Šajā Baznīcā notiek mises dažādās pasaules tautu valodās. Protams, angļu valodā, tagalo valodā, tamilu valodā, arābu valodā, ukraiņu valodā un daudzās citās pasaules tautu valodās. Un redzot šo cilvēku daudzumu baznīcā, svētajā misē, es atzīšos, ka man gandrīz acīs sariesās asaras. Un zini, kas vēl bija pārsteidzoši, un zini, kas vēl sildīja sirdi? Vai var iedomāties, kāds bija šo baznīcēnu vidējais vecums? Es teiktu, ka 70. Es teiktu, ka apmēram no 30 līdz 40. Vai var iedomāties, kas šajā pasaules lielākajā katoļu draudzē notiek svētdienās? Kāds cilvēks mums pastāstīja, ka ja tu svētdien pēc svētās mises saulaicīgi nepaspēji iziet ārā no baznīcas, gribot vai negribot, tev ir jāpaliek uz nākamo misi, jo vienkārši fiziski cilvēku daudzuma dēļ tu nespēji izkļūt ārā vairs no baznīcas, un tev ir jāpaliek līdz nākamās mises beigām. Secinājums. Ja arī Latvijā vai Eiropā vērojot pustukšos baznīcas olus, mūsos var iezakties pesimisms vai mazdūšība, tad uh, Dubajā un arī citur Āzijā redzētais eh, ļauj apzināties to, ka citviet pasaulē mēs varam redzēt ļoti dzīvu baznīcu. Un tas vieš cerību, un eh, tas iedvesmo cerēt un lūgt Dievu, lai kaut kas tāds būtu iespējams arī Latvijā. Es nedomāju par pasaules lielāko draugu Latvijā, nē, es domāju par dzīvību draudzē, es domāju par piepildītiem baznīcas soliem, par ļoti dinamisku, dzīvu katolisko ticību. Un, Tāpēc šī pirmā doma, kurā mēs vēlējāmies dalīties, noformulēta retoriskā jautājuma veidā. Vai tu tici, ka baznīcas soli var tikt piepildīti? Ar jums kopā Māris un Olga Veliki raidījumā Veliki misijā. Un nākamā atziņa ir šāda vai tu zini, ka tu esi debesu valstības vēstnieks? Vai tu zini, ka tu esi debesu valstības vēstnieks? Vēlos dalīties ar kādu piedzīvojumu, kas bija Filipīnas. Tā bija pēdējā diena mūsu misijā Filipīnas, un mēs Filipīnas aizvādījām jau trīs nedēļas. Jā, tad mēs bijām dažādas pilsētas, mums bija dažādas kalpošanas, mēs bijām pie ielu bērniem, mēs gājām uz graustu rajonu, mēs gājām pie cietumniekiem. Un um, misija Filipīnas bija beigusies, un mēs devāmies atpakaļ uz Malaiziju, un mēs devāmies ar līdmašīnu. Un Bet es nezināju, ka tajā brīdī dievam bija vēl kāds eh, kalpojums domāts man. Bet es teiktu, ka tas ne, nebija tikai kalpojums, bet arī liela mācība man. Mēs eh, gaidījām mūsu līdmašīnu, un pirms iet uz eh, geitiem, pirms iet uz, tiem, uz tām vietām, kur mums bija jābūt, mums bija jādodas cauri drošības kontrolei. Un Lidosta Filipīnas Manīla ir ļoti, ļoti liela un e, bija ļoti, ļoti daudz cilvēku, kam arī bija jāiet cauri drošības kontrolei. Ieraudzījām nuļu vareni lielu rindu pāri, to atceries? Jā, man nepatīk stāvēt rindās, bet uh, Tad eh, sekoja ļoti interesants pavērsiens. Jā, mēs stāvējām kā eh, tāda čūskiņa pa visu to zāli un gaidījām mūsu rindu un vienkārši domājām, nu kā tad tā pienāks. Un pēkšņi pie mums pienāk kāds darbinieks. Un viņš prasa mums, no kurienes mēs esam, kādas mūsu pases mēs parādām, un viņš mums rāda, lai mēs nākam viņam pakaļ. Liekas, interesants piedāvājums. Un tad mēs sākām nākt viņam pakaļ, un viņš mūs aizveda uz kādu citu rindu, tādu pavisam maziņu rindu. Un, kad mēs atrapamies tur, mēs sapratām, ka tā ir diplomātu rinda, vēstnieku rinda, kas ir īsāka, jo tur ir mazāk cilvēku. Bet mēs bijām pārsteigti. Jā, tad mēs e, stājāmies tajā rindā un bija tāda, tāda nedaudz apjukuši. Un es atceros, es vēl pajokoju. Es teicu, kādu šobrīd es saprotu pravietisku vārdu. Es teicu, jā, mēs stāvam tajā rinda, jo mēs esam debesu valstības vēstnieki. Jā, tad mēs stāvējam kopā ar diplomātiem, ar vēstniekiem šajā rinda. Un stāvot šajā rinda, es sajūtu tādu dieva klātbūtni. Un es domāju, Dievs, kāpēc? tādu specifisku dieva klātbūtni. Un es padomāju, kāpēc tagad es to jūtu? Un tad es pievērsu uzmanību vienam vīrietim. Viņam uz rokas bija tāds apseis. Varēja redzēt, ka viņam tā roka sāp. Viņš stāvēja man priekšā diezgan tālu. Daž, daži cilvēki mums bija pa vidu. Un viņš dažreiz tā savu roku tā kustē, varēja redzēt, ka viņam roka ir tāds diskomforts. Un pēkšņi manā sirds sāka sisties, un es sapratu, jā, Dievs mani tagad ielika šajā rindā, jo esmu debesu valstības vēstnieks, lai lūgtu par šo vīrieti. Un es jūtu, es zināju, ka tas ir no Dieva, un es domāju, Dievs, nu kā lai es to tagad daru? Jo tomēr tā ir drošības rinda, drošības kontrole. Es nevaru darīt visu, ko es gribu pie tām šķērsojot oficiālu, tā kā var teikt, robežu jā, starp Filipīnām un Malāiziju. Un es nodomāju, nu šobrīd es neko nevaru darīt šai drošības rindam. Es nogaidīšu, un gan jau, ja tas ir no dieva, tad es gan jau satikšu to vīrieti at atkal, un, un tad es zināšu, ka tas no Dieva, un es varēšu par viņu aizlūgt. Šis vīrietis izgāja cauri drošības kontrolē, tad mēs ar Māri, ar visu grupiņu izgājām drošības kontrolē, un kā mēs aizgājām, un es pazaudēju šo vīrieti, es vairs viņu neredzēju. Viņš pazuda no redzes loka, un tad, kad mēs māri ar tevi uh, gājām skatīties, nu, kur mēs varētu pāriest, kaut ko iest, tad mana sirds apstājās gandrīz. Kamēr mēs gājām, es skatos, iet viņš. Viņš iet gar mums, un es domāju, jā, laikam man jāpaklausa dievam. Un es pateicu Mārim, Māri, tu atceries, ko es pateicu? paturi manu somu. Jā, lai tu mani pagaidi. <laughs> un es nedomāju, aizgāju pie šī vīrieša un, uh, un pajautāju, kā viņu sauc. Pateicu, vai es nevaru par viņu aizlūgt. Un viņš teica, ka jā, es atceros, ka viņu sauc Sebastians. Viņš ir no Vācijas, bet šobrīd viņš dzīvo Singapūrā. Viņš bija pārsteigts, un viņš bija priecīgs. Es eh, piedāvāju aizlūgt. Viņš teica, ka viņam šī roka sāp jau divus mēnešus un nekas nepalīdz. Un te starp kafejnīciņām, eh, starp cilvēkiem, kas staigā turpu šurpu, es uzliku savu roku un ticībā sāku lūgt par viņu. Ne tikai par dziedināšanu, lai Dievs dziedina šo roku, bet arī par to, lai viņš piedzīvo Dievu, lai viņš piedzīvo dieva klātbūtni. Viņš pateicas par lūkšanu, mēs atvadījāmies. Es ticu, ka viņš saņēma kaut ko. Viņš, es, es ticu, ka viņš saņēma dieva pieskarienu. Un patiesībā es biju ļoti, ļoti gandarīta par to, ka es uzdrošinājos un tomēr aizlūdzu. Un, ja godīgi sakot, un man bija gadījumi, kad es neaizlūdzu, kad Dievs mani aicināja, un es jūtu tādu nedaudz sarūktinājumu par to, ka man es neuzdrošinājos. Bet, kad es aizlūdzu par šo vīrieti, es biju vislaimīgākais cilvēks pasaulē, laikam. <laughs> Jā, jo es sajūtu tādu dieva žēlastību un klātbūtni un tādu prieku, jo Dievs vēlas aizsniegt cilvēkus, kas ir tālu no viņa, kas viņu nepazīst Un Dievs ļoti mīl visus cilvēkus, un tāpēc Viņš taču sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, lai nomirtu par katru. Un katrs ir svarīgs, un katrs ir Dieva mīlēts un Dieva radīts. Un bija, es sajūtu tādu Dieva prieku, arī par šo cilvēku, par Sebastiānu. Un es aicinu arī dārgo klausītāju arī aizlūgt par šo Sebastiānu, lai Dievs viņam pieskaras vēl vairāk arī, kur viņš ir savā dzīvē. Un tas man ļoti aizkustināja, cik ļoti Dievs mīlošs. Un man šķiet, tas bija jocīgi un tā smieklīgi, ka šie vārdi, ko es pasludināju sākumā, kad notika šī rindu maiņa, par to, ka mēs esam debesu valstības vēstnieki. Tas arī piepildījās ar šo aizlūgšanu, jo mēs, kā kristieši, kā dieva bērni, mēs esam die dieva vēstnieki, debesu valstības vēstnieki, lai nestu šo labo vēsti tālāk. Vai tu zini, ka tu esi debesu valstības vēstnieks? Nedēļas Bībeles fragments. Šīs nedēļas Bībeles fragments ir saistīts ar šo atziņu, vai tu zini, ka tu esi debesu valstības vēstnieks. Otra vēstule korintiešiem, 5. nodaļa, no 19. līdz 20. pantam. Tādējādi Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaitāt cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielīcis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Un tagad, darbie klausītāji, pamēģināsim šo vārdu vēl vairāk uzņemt sevī, pamēģināsim šo vārdu atkārtot. Otra vēstule korintiešiem, 5. nodaļa, no 19. līdz 20. pantam. Tādējādi Dievs Kristu. Tādējādi Dievs Kristu Pasauli samierina ar sevi. Pasauli samierina ar sevi. Un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus. Un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus. Un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi. Kristus dēļ mēs esam sūtņi. It kā Dievs sauktu caur mums. It kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam. Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Ejiet pa pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Raidījums Veliki misijā. Un vēl viena atziņa, kurā mēs vēlamies dalīties šajā raidījumā. Vai tu novērtē to, ka tev ir pieejama Bībele? vai tu novērtē to, ka tev ir pieejama Bībele? Es atceros, ar kādu prieku mēs eh, iegādājāmies savas Bībeles angļu valodā pēc svētās mises kolu lumpuras eh, svētā Jāņa katedrālē. Angļu bībeles mums bija ļoti vajadzīgas, jo tā kā mūsu misijas ceļojuma darba valoda ir angļu valoda, un tā kā sludināšana notiek angliski, tad, protams, mums ļoti vajadzēja bībeles angļu valodā. Un nu, pienāca tā diena un iespēja beidzot šīs bībeles iegādāties. Bet, eh, protams, mēs priecājāmies ne tikai par to, ka mēs varēsim sludināt, izmantojot šīs bībeles. Mēs, protams, arī ļoti, ļoti priecājāmies par to, ka mēs eh, šīs bībeles varēsim lietot paši savā privātajā lūkšanas laikā un baudīt dieva vārdu kādā jaunā tulkojumā, Jā, patiesība pat negribēja šķirties. Mēs turējām Bībeli savas rokas, mēs gājām kaut kur pārišķi, mēs tik ļoti priecājamies. Man šķiet, mēs visiem misionāriem stāstījām, lūk, mums ir jaunas Bībeles, jaunas Bībeles. Kā mazam bērnam gribējās Bībeli pieglaust sev pie krūtīm, kā rotaļlietu. Bet es aizdomājos par to, kādu prieku un sajūsmu piedzīvo tie cilvēki, kuriem ir Bībele nav bijusi pieejama viņu dzimtajā valodā, bet pēkšņi kāds viņiem to uzdāvina. Dienvidu-Austrumāzijas ceļojuma laikā mums bija iespēja veselu nedēļu pavadīt kopā ar kādu puisi no Indijas vārdā Džordžs. Džordžs ir pilna laika misionārs viņa tēva dibinātajā Fiat Missions organizācijā, Fiat Missions dzima kā atbilde uz kādu izaicinājumu, uz kādu problēmu. Proti, Indijā dzīvo daudzu valodu grupu cilvēki, un dažām no šīm grupām Bībele vismaz pilnā apmērā līdz šim nebija pieejama. Vienkārši šī Bībele nebija pilnīgi iztulkota šajās valodās. Tad no Džordža tēvs kopā ar domu biedriem dibināja šo misijas organizāciju, un viņi ķerās klāt Bībeles tulkošanai šajās dažādās, val, dažādajās valodās. Viņi sāka iespiest bībeles par lētām pašizmaksām, lietojot pārstrādātu papīru, lai dieva vārdu darītu pieejamu tiem cilvēkiem, kuriem tas bija sapnis, bet kuriem varbūt pat šķita, ka nekad nepienāks tā diena, kad viņu rokās ieguls Bībeles izdevums, pilnā apmērā gan vecā derība, gan jaunā derība viņu pašu dzimtajā valodā. Un tā nu Fiat Mišens sāka izplatīt Bībeles Arī nabadzīgākajiem Indijas sabiedrības slāņiem varbūt esat dzirdējuši, ka Indijā ir kastu sistēma un zemākā kaste ir nepieskaramie. Viņi kalpo arī pie šīs sabiedrības kārtas, kura principā ir izolēta no pārējās sabiedrības. Un tagad, pateicoties Fiat Missions, daudzām no šīm valodu grupām ir pieejamas bībeles viņu dzimtajā valodā, un pēdējos gados viņi paplašinājuši šo misiju arī uzsākot darbību Āfrikas valstīs. Bija ļoti interesanti klausīties misionāra Džordža stāstus par to, kā notiek šī bībeļu izplatīšana, un viņš dalījās arī, ka šie misionāri ar jaunajiem bībeles izdevumiem apmeklē tādus Indijas novadus, kur darbojas ļoti maz misionāru, un kur patiesībā misijas darbs ir ļoti bīstams, jo tur valda hinduistu fundamentālisms un šiem radikālajiem ekstrēmistiskajiem hinduistiem ļoti nepatīk kristietības izplatīšanās viņu reģionos. Un līdz ar to misionāri patiesībā savu kalpojumu veids e, uz savas drošības un reizēm pat dzīvības rēķina. Teica, ka tur var mierīgi dabūt ar tunci ribās. Un tad no nu, to klausoties es aizdomājos, Bet kā tas nākas? Ir cilvēki, kuri ir gatavi riskēt ar savām dzīvībām, lai tikai izplatītu dieva vārdu pie dažādām pasaules tautām. Savukārt, ir citi cilvēki pasaulē, kuri būtu gatavi atdot pusi no saviem īpašumiem, lai tikai beidzot, beidzot tiktu pie dieva vārda, pie Bībeles izdevuma savā dzimtajā valodā bet mēs Latvijā pa to laiku ļaujam savām bībelēm plauktiņos pārklāties ar putekļu kārtu. Kāpēc tā? Šīs pārdomas es vēlētos noslēgt ar kādu jautājumu. Dargo klausītāji, vai tu izlasītu tev personiski adresētu vēstuli, ko tev būtu uzrakstījis pašrocīgi valsts prezidents? Visdrīzāk tā atbilde ir jā. Bet jautājums, kāpēc? Kāpēc tu negribi lasīt mīlestības vēstuli no tā, kurš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš? Jā, varbūt šis jautājums izklausās eh, diezgan sarežģīti, tāpēc es to novienkāršošu. Dargo klausītāji, kāpēc tu nelasi Bībeli? Tātad pēdējā un trešā atziņa šajā raidījumā ir šī: vai tu novērtē to, ka tev ir pieejama Bībele? Mīļo klausītāji, tā nu sarunājoties ar tevi, mūsu automašīnā mēs tuvojamies Slovākijas robežai. Ir pienācis laiks noslēgt šo raidījumu, bet mēs vispirms vēlamies atkārtot, kas ir tās atziņas, kuras mēs pārunājām šajā raidījumā. Pirmā atziņa. Vai tu tici, ka baznīcas soli var būt piepildīti? Otra atziņa vai tu zini, ka tu esi debesu valstības vēstnieks? Un trešā atziņa - vai tu novērtē to, ka tev ir pieejama Bībele? Un vēlamies noslēgt šo raidījumu, šo epizodi ar kādu uzdevumu. Nedēļas uzdevums! šīs nedēļas uzdevums ir saistīts ar to trešo atziņu par Dieva vārdu, par Bībeli. Un aicinām tevi jau tagad sagatavoties Svētdienas misijai, Svētdienas dievkalpojumam, pārlasot Svētdienas evaņģēliju. Vairākas reizes pārdomājot to, lūdzoties ar to, un paturot to savā sirdī. To var izmantot mieram tuvu grāmatiņu, tu vari izmantot arī interneta iespējas un uh, uzmeklēt nākamās svētdienas svēto rakstu lasījumus, bet tu redzēsi, ka tam būs augļi, ka Dieva vārdu svētajā misē tu spēsi uztvert daudz auglīgāk. Tā ka atrodi nākamās svētdienas evaņģēliju, un izlasi to vairākas reizes, nesteidzīgi, un pārunā to ar Dievu. Tā nu, kamēr mēs te runājām, mēs redzējām arī tikko labs ceļmalā. Jā, <laughs> laiks ir mazliet apmācies, bet mēs tuvojamies Slovākijas robežai un sakām tev ar Dievu. Paldies, kopā ar jums bija Olga Velika un Māris Veliks. Izskanēja raidījums Veliki misijā! misijā.